ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا ادعوا للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا نعم. Mnogobrojni kuranski ajeti i hadisi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem ukazuju na blizinu smaka svijeta i sudnjega dana. Uzvišeni Allah kaže بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to. Ahmed prenosi od Ibn Omera radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Poslan sam neposredno pred sudnji dan. Vrijeme koje je ostalo za život na zemlji iznosi vrlo malo u odnosu na vrijeme koje je prošlo, dok broj preostalih dana za život na zemlji zna samo Allah Đelešanuhu. Znanje o času nastupanja smaka svijeta i sudnjeg dana Allah Đelešanuhu ostavio je samo za sebe.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 Reci, to zna jedino gospodar moj. On će ga u njegovo vrijeme otkriti, a težak će biti nebesima i zemlji. Sasvim neočekivano će vam doći. Pitaju te, kao da ti o njemu nešto znaš, reci, to samo Allah zna, ali većina ljudi ne zna. Allah Đilešanuhu je svoga posljednjeg poslanika Muhammeda, sallallahu aleyhi ve sellem, detaljno upoznao sa predznacima smaka svijeta i sudnijeg dana. On ih je u potpunosti obznanio svome ummetu, naglašavajući da će se ti predznaci pojaviti te o ljudima iz njegovog ummeta. Obistinjenje velikog broja nagovještenih predznaka smaka svijeta i sudnijeg dana do danas neosporiv je dokaz iskrenosti svih vijesti koje su prenesene od poslanika sallallahu alaihi veselem do nas lancem pouzdani prenosioca. To kod čovjeka učvršćuje ubjeđenje u proživljenje nakon smrti, polaganje računa pred Allahom Đelešanhu i vječnu nagradu u džennetu i kaznu u džehennemu, te ga izvodi iz pasivnosti zbog zaokupljenosti ovo svjetskim obavezama i uživanjima i podstiče na aktivno razmišljanje i pripremanje za sudnji dan. Nastojanje da se sazna nešto onome što će se desiti u budućnosti urođena je potreba svakog čovjeka, Svaki čovjek nalazi kod sebe veliku želju za spoznajom onoga što će uslijediti, a tiče se njega samog, naroda kome pripada, kao i kompletne ljudske zajednice. Zbog toga mnogi ljudi idu u proricateljima sudbine, tumačima snova i drugima. Allah Đelešanuhu nije zapostavio ni ovu ljudsku potrebu. وفي عصيانه عار ونار وفي عصيانه عار ونار وفي البعد مع خزي وبيل Predznaci smaka svijeta i sudnjeg dana dijele se na dvije vrste. Mali predznaci i veliki predznaci. Mali predznaci se javljaju u obliku nenadprirodnih pojava. Dosta njih se već pojavilo, a neki će se pojaviti zajedno sa velikim predznacima. veliki preznaci će se pojaviti u obliku nadprirodnih pojava. Oni će se pojaviti pred sami smak svijeta. Prema pojavljivanju i nestajanju predznaka smaka svijeta i sudnjeg dana, učenjaci su ih podijelili u tri vrste. Predznaci koji su se pojavili i nestali. Predznaci koji su se pojavili i nestali, ali se iznova pojavljuju. Predznaci koji se još nisu pojavili. U prve dvije vrste se ubrajaju mali predznaci, a u treću vrstu se ubrajaju svi veliki i neki mali predznaci. Mali predznaci sudnjeg dana. Buhari prenosi od Enesa radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Moje poslanstvo i sudnji dan su kao ovo dvoje, pa je sastavio dva prsta, kaži prst i srednjak. Poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je prvi predznak sudnjeg dana, jer između njegovog poslanstva i sudnjeg dana neće biti poslanika. Buhari prenosi od Alfa radi anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Broj pred sudnji dan šest stvari: moja smrt, osvajanje Jerusalema, bolest koja će vas uzimati kao ovčije boginje, bogatstvo u kojem će čovjeku biti dato 100 zlatnika a ostat će nezadovoljani ljud. 12. Rebjul Evela 11. godine po Hidžri u 63. godini života preselio je na Ahiret Allahov poslanik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Njegova smrt, iako se morala desiti, najveća je nesreća koja je zadesila ovaj ummet. 16. godine po Hidžri u vrijeme Hilafeta Omera radi Allahu anhu, muslimani su osvojili Jerusalem, 18. godine po Hidžri, također u vrijeme hilafeta Omera radi Allahu Anhu, pojavila se kolera u mjestu Umvas, koja se potom proširila na cijelo područje Šama i od nje je umrlo više od 25.000 muslimana. Osvajanjem velikih teritorija u vrijeme ashaba raslo i bogatstvo. Veće bogatstvo i blagostanje zabilježeno je od 99. do 101. godine po Hidžri. U vrijeme hilafeta Omera ibn Abdul Aziza koje je dostiglo tu mjeru da je čovjek htio da udjeli sadaku, ali nije imao kome. To isto će se desiti i u vrijeme Mehdija i Isa, alaihisselam, kada će biti metka u izobilju. Ahmed prenosi od Ebu Hureyre, radi Allahu anhu, da je poslanik, sallallahu alaihisselam, rekao Neće nastupiti sudnji dan dok konjenik ne bude išao iz Iraka prema Meki, ne bojeći se ničega osim da ne zaluta u putu. Opća sigurnost nastajala je na arapskom polotoku širenjem islama, još u njegovoj ranoj historiji. To isto će se desiti i u vrijeme Mehdija i Isa, alaihisselam, kada će vladati pravda. Muslim prenosi od Ebu Musa, radi Allahu Anhu, da je poslanik, salallahu alaihisselam, rekao Pretecite svojim dobrim dijelima fitnete koji će se pojaviti i biti kao dijelovi mrkle noći. Tada će neki ljudi osvanjivati kao vjernici, a omrkavati kao nevjernici, i omrkavati kao vjernici, a osvanjivati kao nevjernici. Prodavat će svoju vjeru za bezvrijedne dunjalučke stvari. ربي لن أبالي فليقولوا عن حجابي أنه يفني شبابي وليغالوا في عتابي إن للدين انتسابي Prvi fitnet koji je snašao ovaj ummet bio je ubijstvo pravednog halife Osmana radi Allahu Anhu. Ubili su ga pripadnici zavjereničke grupe koja se okupila u Iraku i Egiptu. Ušli su u Medinu i ubili ga u njegovoj kući 35. godine po Hidžri. Poslije pogibije Osmana radi Allahu Anhu, muslimani su se podijelili. Pojavili su se različiti stavovi i mišljenja po određenim događajima i pitanjima – što je na kraju rezultiralo sukobom oko Aishine radi Allahu Anha Deve, sukobom na Sefinu i drugim sukobima među muslimanima. Muslim navodi da je Usama radi Allahu Anhu rekao, poslanik sallallahu alaihi veselem je jedne prilike nadzirući medijinska utvrđenja upitao prisutne, vidite li ono što ja vidim? Odgovorili su, ne. Ja vidim fitnete koji će zasuti vaše domove kao što kiša pada na njih, rekao je. Poslanikovo, sallallahu alaihi veselem, poređenje kiše koja pada na medinske domove s fitnetima koji će ih zadesiti, bio je nagovještaj da će fitneti biti siloviti i da će obuhvatiti sve ljude. Nakon ovih sukoba došlo i do nastanka prvih sekti u islamu i to je nagovještio poslanik, sallallahu alaihi veselem. Ebu Davud prenosi od Muavije, radi Allahu anhu, da je poslanik, sallallahu alaihi veselem, rekao – moj ummet će se podijeliti na 73 grupe ili sekte. Sve će u vatru osim jedne. To su oni koji se drže sunneta i zajednice muslimana. Veliki fitnet koji je pogodio ovaj ummet je svakako i dosjedno oponašanje jevreja i kršćana. Buhari prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Neće nastupiti sudnji dan sve dok moj ummet ne počne oponašati priješnje narode. Buhari i Muslim prenose od Ebu Seida, radi Allahu Anhu, da je poslanik, salallahu alaihi veselem, rekao Slijedit ćete običaje drugih naroda pedalj po pedalj, aršin po aršin. Toliko ćete ih slijepo slijediti da kada bi ušli u gušterovu rupu, i vi bi ušli za njima. Rekli smo, Allahov poslaniće, da li se radi o jevrejima i kršćanima, pa o kome drugom, odgovorio je. Veliki broj muslimana i na istoku i na zapadu poisto vjetio se sa nevjernicima. Muslimani danas su otišli i dalje od oponašanja. Neke muslimanske države podržavaju nevjerničku čizmu u agresiji na druge muslimanske države i time napuštaju svoju vjeru islam i prestaju biti muslimani. Poslanik sallallahu alaihi veselem kaže – tada će neki ljudi osvanjivati kao vjernici, a omrkavati kao nevjernici, i omrkavati kao vjernici, a osvanjivati kao nevjernici. Prodavat će svoju vjeru za bezvrijedne dunjalučke stvari. Buhari i Muslim prenose da je Buhureire radi Allahu Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Neće nastupiti sudnji dan dogod god se ne pojave lažovi, njih oko svaki od njih će za sebe tvrditi da je Allahov poslanik. Neki lažni poslanici pojavili su se još u vremenu ashaba. To su Musejlema el Kezab, el Esved el Anezi i Gatara Seđa. U vremenu Tabijina pojavio se el Muhtar es Sekafi i Haris el Kezab. U bližoj historiji pojavio se Mirza Gulam Ahmed el Kadijani – Brojem 30 misli se samo na one koji su imali i koji će imati veliki broj pristalica. Lažni poslanici se neće prestati pojavljivati sve dok ne dođe Dajjal koji će za sebe tvrditi da je Bog. Buhari i Muslim prenose od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi vselem rekao Neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne pojavi vatra na Hidžaskoj zemlji koja će obasjati vratove deva u Basri. 654. godine po Hidžri pojavila se velika vatra u istočnom dijelu Medine, koja je bila toliko velika da je obasjala vratove deva u Basri. Buhari prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Kada se izgubi povjerenje, očekujte sudnji dan. Kada se odgovorni poslovi budu davali neodgovornim ljudima, očekujte sudnji dan. Ahmed prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Neće nastupiti sudnji dan sve dok upravitelji na zemlji ne postanu prostaci, sinovi prostaka. Buhari i Muslim prenose od Denesa radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Od predznaka sudnjeg dana je opadanje znanja i širenje neznanja o vjeri. Buhari prenosi od Ibn Amra radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah neće podići znanje trgajući ga iz srca ljudi, ali će ga podići usmrćivanjem učenih ljudi, tako da neće ostati ni jedan učen čovjek.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 To su ljudi koji će u svojim rukama imati bičeve poput kravljih repova, kojima će udarati svijet i žene u prozirnoj odjeći koji nisu pokorne Allahu u čuvanju polnog organa, a na to će navraćati i druge. Njihove glave će biti kao grbe deva, te dvije vrste ljudi neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris koji se širi nadaleko. Ahmed prenosi od Ibn Amra da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Neće nastupiti sudnji dan sve dok se ne pojavi nemoral, besramnost, kidanje rodbinskih veza i loši međukomšijski odnosi. Buhari prenosi od Ebu Malika radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao U mome ummetu će biti ljudi koji će smatrati dozvoljenim blud i nošenje svile muškarcima. Taberani prenosi od Ibn Mesuda radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao pred sami sudnji dan će biti mnoštvo poslovnih ugovora s kamatom. Buhari prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Doći će vrijeme kada čovjeku neće biti bitno kako stiće zaradu, da li na dozvoljen ili nedozvoljen način. Ibn Mađe prenosi od Sehla radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Pred sami sudnji dan raširit će se međusobna ponižavanja, klevete i vrijeđanja. To će se desiti kada se pojave muzički instrumenti i pjevačice. Muslim prenosi od Enesa radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Od predznaka sudnjeg dana je i ispijanje opojnih pića. Ahmed prenosi od Enesa radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Neće nastupiti sudnji dan sve dok se ljudi ne počnu nadmetati u gradnji džamija. Zatim Jenes radi Allahu Anhu rekao, nadmetat će se u gradnji džamija, a samo će ih mali broj posjećivati. Buhari i Musim navode da je Omer radi Allahu Anhu rekao, jednog dana sjedili smo kod poslanika sallallahu alaihi veselem, te se iznenada pojavio jedan čovjek izuzetno bijele odjeće, jako crne kose, bez ikakvih znakova putovanja na sebi. Nikoga od nas nije poznavao. Približio se poslaniku i sjeo pored njega tako što je prislonuo svoja koljena uz njegova i svoje ruke stavio na njegove noge, a potom rekao O Muhammede, obavijesti me o islamu, obavijesti me o imanu, obavijesti me o ihsanu. Poslanik mu je na ta pitanja odgovorio – a zatim je rekao, obavijesti me o sudnjem danu kada će doći. Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji ga je upitao. Obavijesti me o njegovim predznacima, kada robinja sebi rodi gospodara i kada vidiš gole i bose čobane, kako se nadmeću u gradnji visokih kuća, odgovorio je poslanik, sallallahu aleyhi veselem. U tumačenju poslanikovih, sallallahu aleyhi veselem, riječi, kada robinja rodi sebi gospodara, postoji više mišljenja. Najispravnije mišljenje je da je to vrijeme kada djeca će biti toliko loša prema svojim roditeljima, da će se odnositi prema njima kao da su roblje u njihovom posjedu. Prezirat će ih, zlostavljati, udarati i iskorištavati. Muslim prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Neće nastupiti sudnji dan sve dok ne učesta hereć. Prisutni su upitali, a šta je to hereć? Ubijstva, odgovorio je poslanik sallallahu alaihi veselem. Ahmed prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Neće nastupiti sudnji dan sve dok vrijeme ne bude brzo prolazilo, tako da će godina izgledati kao mjesec, mjesec će izgledati kao sedmica, sedmica će izgledati kao dan, dan će izgledati kao sad, a sad će izgledati kao vrijeme potrebno da sagori jedan palmin list. Muslim prenosio da je Buhureyri radi Allahu Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, kada vrijeme bude brzo prolazilo, skoro da ni jedan sam vjernika neće biti neistinit. Najistinitije snove imat će oni koji budu najiskreniji u govoru. Ahmed prenosi od Ibn Mesuda radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Od predznaka sudnjeg dana je da će čovjek nazivati selam samo onima koje poznaje. Poslanik sallallahu alaihi veselem nas je posticao na nazivanje selama svima i onima koje poznajemo i onima koje ne poznajemo. Muslim prenosi od Ebu Hureyri radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. Hoćete li da vas uputim na dijelo koje kada budete činili međusobno ćete se voljeti? Širite selam. Ibn Huzeyme prenosi od Ibn Mesuda radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Od predznaka sudnijeg dana je da će ljudi prolaziti kroz džamije, a u njima neće klanjati ni dva rekiata. Neke džamije su postale poput muzeja, a nekada su bile mjesto slavljenja, hvaljenja i veličanja Allaha Đelešanu. Dok su neke džamije toliko prostrane, kao što su Mešđidul Haram u Meki i Mešđidul Nebevi u Medini, da ljudi prolaze kroz njih da bi skratili svoj put. Buhari prenosi od Denesa radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselim rekao od predznaka sudnjeg dana je mnogo iznenadnih smrti. Ahmed prenosi od Seleme ibn Nufejla radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, pred sudnji dan će se pojaviti velika smrtnost, nakon koje će uslijediti veliki broj zemljotresa. Hakim prenosi od Ebu Umame radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, Za noći će grupa ljudi iz moga ummeta nakon hrane, pića i zabave, pa će osvanuti pretvoreni u majmune i svinje. Ebu Davud prenosi od Enesa radi Allahu Anhu da mu je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao O Enese, ljudi se naseljavaju u različita mjesta. Jedan od gradova kojeg će naseliti zvat će se Basra. Pa ako budeš prolazio kroz Basru ili uđeš u nju, pripazi se njene slanače, sidrišta, njene čaršije i vrata njenih vladara ti se drži njenih krajeva jer će u njoj biti propadanja tla, padanja kamenja sa neba, žestokih zemljotresa i narod koji će zanočiti u selametu, a osvanuti pretvoreni u majmune i svinje. Allah Đelešanu će ovim oblicima kazni kažnjavati ljude zbog njihovog neprijateljstva prema Allahu Đelešanu i neposlušnosti njegovom poslaniku sallallahu alaihi veselem. Ta kazna će zahvatiti i vjernike, kada se umnoži zlo. Ebu Davud prenosi od Sevbana, radi Allahu Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Doći će vrijeme kada će se nevjernički narodi pozivati na vas, kao što se gladni ljudi pozivaju na zajedničku im sofru, bez ustručavanja. Prisutni su upitali, Allahov poslaniće, da li će nas tada biti malo? Naprotiv, tada će vas biti mnogo ali ćete biti kao mulj kojeg nosi voda. Allah će iz prsa vaših neprijatelja izvaditi strahopoštovanje prema vama, a u vaša srca će ubaciti vehn. A šta je to vehn, neko je upitao. Privrženo uz dunjaluku i dunjalučkim uživanjima i preziranje smrti, odgovorio je poslanik, sallallahu alaihi ve sellem. ve sellem. في سيرها وحثيثها المستعجل ويرى ويسمع حسها Buhari prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao neće nastupiti sudnji dan sve dok rijeka Eufrat ne otkrije brdo od zlata. Zbog tog brda ljudi će se međusobno ubijati. Od stotinu bit će ubijeno 99 i svako od njih će tada reći nadam se da ću ja ostati živ. Najvjerovatnije da će rijeka Eufrat promijeniti svoj tok i otkriti brdo od zlata koje je zasuto i prekriveno zemljom i prašinom. Neki spominju da je to brdo već pronađeno i povezuju okupaciju Sjedinjenih američkih država i njihovih saveznika Iraka s tim. Allah Đelešanuhu najbolje zna. Ebu Davud prenosi od Ibn Omera radi Allahu Anhu, da je poslanik, salallahu alaihi veselem, rekao Doći će vrijeme kada će muslimani biti stješnjeni prema Medini, tako da će najistureniji položaj biti u mjestu Selah. Selah je manje mjesto u blizini Hajbera. Nevjernici će vršiti pohode na muslimanske zemlje i zauzimati ih okupacija Afganistana i Iraka od strane Sjedinjenih američkih država i njihovih saveznika je sigurno stišnjavanje obruča oko Medine. Nakon stišnjavanja muslimana prema Medini, Allah Anđelešanu će dati da se pojavi čovjek iz porodice poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi veselem, kojim će Allah Anđelešanu pomoći ovu vjeru. Ime će mu biti Muhammed, a ime njegovog oca Abdullah bit će poznat kao Mehdi. Porijeklo će voditi od Hasana, sina Ali i Fatime, kćerke poslanika sallallahu alaihi veselem, radi Allahu anhum. Ebu Davud ibn Hibban prenosio da mu seleme radi Allahu anha, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, nakon smrti vladara u njegovom vremenu, podijelit će se ljudi po pitanju imenovanja novog vladara. On će pobjeći iz sjedišta tadašnje vlade prema Mekke, kako bi izbjegao postavljanje na mjesto vladara. Kada dođe u Meku, zatvorit će se u kuću, ali će ga ljudi prisilno izvesti iz kuće i dati mu prisegu u Međidul Haramu između Hadžeru Lesveda i Mekani Ibrahima. Tako će postati halifom. Odmah nakon toga iz Šama će protiv njega biti poslana vojska. Kada budu između Medine i Meke, zemlje će se pod njima rascijepiti. Vjernici će, nakon što čuju za tu vijest, krenuti prema Mekki da mu daju prisegu. Dijelit će svijetu i metak, postupat će po sunnetu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi veselem, vratit će muslimani islamu, uspostavit će islam na području koje pripada muslimanima, a ostat će svega sedam ili devet godina. Ahmed prenosi od Bekire radi anha, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, kada čujete da je kompletna vojska propala u zemlji blizu Medine, znajte da je sudnji dan veoma blizu. Ahmed prenosi od Ebu Sejda radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Donosim vam radosnu vijest o Mehdi. Pojavit će se u vrijeme velikih raskola i zemljotresa, ispunit će zemlju dobrom i pravdom, onako kako je bila ispunjena zlom i nepravdom, njime će biti zadovoljni stanovnici nebesa i zemlje i metak će dijeliti jednako među ljudima. Ispunit će Allah srca pripadnika Mohamedovog ummeta zadovoljstvom i sviju će obuhvatiti njegova pravda. Naredit će telalu da viće, treba li kome šta od imetka? Neće se javiti niko osim jednog čovjeka, pa će mu reći, idi kod čuvara blaga. Kada dođe čuvari, reći će mu, Mehdi ti naređuje da mi dadneš blaga, kada mu dadne veliku količinu zlata, pokajat će se i reći, bio sam najpohlepniji čovjek iz Muhammedovog umeta, zar mi nije bilo dovoljno ono što i ostalima? Htjet će ga vratiti, ali mu ga neće primiti, reći će mu, mi ono što damo, ne primamo nazad. Muslim prenosio od Ebu Hureyre radi Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, Neće nastupiti sudnji dan sve dok se arapska zemlja ne vrati u prvobitni oblik pašnjaka i rijeka. Arapska zemlja je nekada bila prekrivena pašnjacima i rijekama i ona će ponovo takva postati pred kraj ovoga svijeta. Moguće je da će se ovaj predznak pojaviti u vremenu Mehdije. Buhari prenosi od Avfa, radi Allahu Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Broj pred sudnji dan šest stvari – moja smrt, osvajanje Jerusalema, bolest koja će vas uzimati kao ovčije boginje, bogatstvo u kojem će čovjeku biti dato sto zlatnika, a ostat će nezadovoljan i ljut, fitnet koji neće ostaviti ni jednu muslimansku kuću, a da u nju neće ući, i primir je između vas i kršćana, koje će oni prekršiti i nakon kojeg će doći pred vas pod 80 zastava, ispod svake zastave 12.000 vojnika. Mehdi će biti halifa muslimana i predvoditi ih u ratu protiv 960.000 kršćanskih boraca. Muslim navodi da je Juseir ibn Džabir radijalahu anhu rekao Uskovitlao se nekakav crven vjetar nad kufom, dođe neki čovjek izbezumljen od straha Abdullahu ibn Mesudu radijalahu anhu govoreći Nastupa smak svijeta, na tomu ibn Mesud reče neće nastupiti smak svijeta dok ne dođe vrijeme u kojem se ostavština umrlog neće dijeliti i u kojem se ratnom plijenu niko neće radovati. Potom rukom pokaza prema Šamu i reče neprijatelji će se sakupiti radi borbe protiv muslimana, a i muslimani će se sakupiti radi borbe protiv njih. Hoćeš reći Rimljani, upita on. Da, odgovori Ben Mesud. Biće to okršaj žestokih razmjera, muslimani će isturiti svoju jedinicu smrti. Borit će se dok ne nastupi noć. Pobjednika neće biti, a jedinica smrti će iz troja izbačena biti. Drugog dana muslimani će isturiti drugu jedinicu smrti. Pobjednika neće biti, a jedinica smrti će iz troja izbačena biti. Trećeg dana muslimani će isturiti treću jedinicu smrti. Pobjednika neće biti, a jedinica smrti će iz troja izbačena biti. Četvrtog dana preostali muslimani krenut će naprijed. Allah će učiniti nevjernike poraženim. Muslimani će ih ubijati na dotada nezapamćen način. Čak će i ptice pored nevjernika mrtve padati, od stotinu ljudi samo će jedan preživjeti. Kome će tada do ostavštine umrlog biti i ko će se nakon toga ratnom plijenu radovati? Ovaj sukob odvit se u Šamu, u blizini glavnog grada Sirije, Damaska. Šest godina nakon pobjede muslimana nad kršćanima, muslimani će na čelu s Mehdijem krenuti prema Istanbulu. Allah Đelešanuhu će dati muslimanima da ga osvoje bez borbe. Njihovo oružje bit će tehlil, la ilahe illallah i tekbir, Allahu ekber. Muslim prenosi od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu da ih je poslanik sallallahu alaihi veselem upitao Jeste li čuli za grad čija je jedna polovina na kopnu, a druga na moru? Jesmo Allahov poslanić, odgovorili smo. Neće nastupiti sudnji dan dok 70.000 potomaka Ishaka alaihi selam ne krenu na njega. Neće se boriti oružjem, niti će bacati koplja. Izgovorit će La ilahe illallah, Allahu ekber i pola toga grada će osvojiti. Zatim će po drugi put reći La ilahe illallah, Allahu ekber, pa će i drugu polovicu grada osvojiti. Dok budu dijelili ratni plijen, glasnik će povikati Deđal se pojavio, ostavit će sve i vratiti se. Mehdi će biti vođa muslimana u prvoj etapi do pobjede Islama pred smak svijeta. U drugoj i posljednjoj etapi, muslimane će predvoditi Isa, sin Merjemin, alaihi selam, kada će Islam zavladati od istoka do zapada. Muslim prenosi od Huzeyfe ibn Usejda radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao U istinu neće nastupiti sudnji dan prije nego se pojavi deset velikih predznaka dim, deđal, životinja, izlazak sunca sa zapada, sila za Kisa, selam, jeđuđ i međuđ, propadanje zemlje na istoku, zapadu i arabijskom polotoku, a posljednji od njih je vatra iz jemena koja će tjerati ljude na mjesto njihovog okupljanja. Ne postoji šerijatski tekst koji precizira redoslijed njihovog pojavljivanja, kao što je slučaj i sa malim predznacima, osim što su u hadisu Nevasa ibn Semana radi Allahu anhu, spomenuta tri predznaka koji će se pojaviti jedan za drugim. To su pojava Deđala, silazak Isa, alaihissalama, i izlazak Jeđuđa i Međuđa. Deset velikih predznaka sudnjeg dana dogodit će se u veoma kratkom vremenskom periodu. Ahmed prenosi od Ibn Amra radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Veliki preznaci su kao bobci nanizani na koncu – Kada se prekine konac, bobci se brzo raspu. يا وطني حبك إيمان كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكراك كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكراك أبد الدهر يا وطني أمل الدنيا يا أملي أبد الدهر Deđal je nadnaravni lažov koji će za sebe tvrditi da je Bog, Njegovom pojavom bit će najavljena promjena cjelokupnog stanja na zemlji. Svaki poslanik je upozorio svoj ummet na njega, a Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ga je detaljno opisao kako bi ga prepoznali vjernici iz njegovog ummeta u čijem vremenu se pojavi. Bit će izuzetno visok čovjek, bit će mlad, hodat će primaknutih prstiju i razmaknutih peta, bit će širokih prsa, gubav i šepav, imat će kovrđavu kosu i jedno sasušeno oko, bit će rumen i širokog čela. Između očiju će mu biti ispisana tri nepovezana slova, kaf, fa i ra, koja će označavati njegovo nevjerstvo. Pročitat će ih svaki vjernik, bez obzira znao ili ne znao čitati. Neće imati djece. Pojavit će se u Iranu. Međutim, muslimanima će se ukazati tek kada stigne do mjesta između Iraka i Šama, pojavit će se nakon osvajanja Istanbula. Ebu Davud prenosi od Ibn Busra radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alihi veselem rekao Između velike bitke i osvajanja Istanbula bit će šest godina, a u sedmoj će se pojaviti Deđal. Boravit će na zemlji 40 dana. Prvi dan će biti kao godina, drugi kao mjesec, treći kao sedmica, a ostali dani će biti kao obični dani. Neće ostaviti ni jedno mjesto, a da u njega neće ući, osim Mekke i Medine. Njegovo iskušenje je najveće iskušenje ljudima od vremena Allahovog u stvaranja Adema, alaihisselam, pa sve do smaka svijeta. To je zbog toga što će mu Allah Đelešanuhu dati nadnaravnu moć. Njegovo iskušenje sastojat će se od sljedećeg – kretat će se brzinom kiše koju nosi vjetar, imat će dvije rijeke koje će nuditi ljudima. Muslim prenosi od Huzeife radi Allahu anhu da je poslanik salallahu alaihi veselem rekao Deđal će imati dvije rijeke koje će teći. Jedna od njih će izgledati kao da je od vode, a druga će izgledati kao da je od rasplamsane vatre. Ko ugleda te rijeke neka uđe u onu koju bude vidio kao vatru, neka se sagne i napije. To će biti u istinu hladna voda. Podržavat će ga i pomagati šeitani. Buhari prenosi od Ebu Umame radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao U njegovo iskušenje spada i to da će reći Beduinu Kada bih oživio tvoga oca i majku, bili posvjedočio da sam ti ja gospodar, Bog, svakako da bih, odgovorit će pa će se pojaviti dva šeitana u liku njegovog oca i majke i progovoriti Sine, slijedi ga, zaista je on tvoj gospodar. Slušat će ga i izvršavat njegova naređenja nežive stvari i životinje. Muslim prenosi od Nevasa radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alihi veselem rekao Doći će jednoj grupi ljudi pa će ih pozvati da vjeruju u njega kao Boga i oni će im povjerovati pa će narediti oblacima da im spusti kišu i kiša će liti. Naredit će zemlji da iznjedri doble prodove, pa će izrasti dobri plodovi. Onda će naići pored ruševina, pa će reći izbacite svoje blago, pa će za njim ići i pratiti ga blago starih gradova, kao što pčele prate maticu. Ubit će mladića i nakon toga ga oživjeti. Muslim prenosi od Ebu Sejda radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Doći će Deđal do Medine i odsjesti pred njom na nekoj neobradivoj površini. Izaći će pred njega iz Medine čovjek, jedan od najboljih ljudi u tom vremenu pa će mu reći Svjedočim da si ti Deđal o kojem nas je obavijestio Allahov poslanik. Deđal će mu reći Ako ubijem ovoga, a potom ga oživim, hoćete li sumnjati u mene kao Boga? Nećemo, reći će. I on će ga ubiti i potom oživjeti. Taj vjernik će mu reći, tako mi Allaha, nikada mi nije bilo jasnije ko si ti. Deđal će htjeti da ga ponovo ubije, ali to neće moći učiniti. Deđalovi sljedbenici bit će jevreji. Muslim prenosi od Denesa radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, Deđala će slijediti 70.000 jevreja kao predvodnica. Jevreji ga nazivaju El Mesih ibn Davud. Vjeruju da će se pojaviti pred smak svijeta i da će zavladati kopnom i morem. Vjeruju da je on Božja milost preko kojeg će im Bog dati vlast na cijeloj zemlji. Od muslimana najviše će ga slijediti beduini i žene. Beduini zbog njihovog neznanja, a žene zbog sklonosti brzom potpadanju pod različite utjecaje. Od iskušenja deđala čovjek se može sačuvati čvrstim pridržavanjem vjere Islama i jakim imanom, utjecanjem Allahu Đilešanuhu od njegovog iskušenja. Poslanik sallallahu alaihi veselim je to činio prije predavanja selama u svakom namazu, učeći dovu Allahumme inni euzubike min azabi kabri ve min azabi džehennem ve min fitnetil mahja vel memat ve min šerri fitneti l-Mesihi deđal. Učenjem na pamet prvih deset ajeta iz sure Keh i učenjem tih ajeta pred njim, bježanjem i udaljavanjem od njega. Najbolje mjesto za bijeg bit će Meka i Medina, jer u njih Deđal neće moći ući. Ebu Davud prenosi od Imrana radi Allahu Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, ko čuje za Deđala, neka bježi od njega. Tako mi Allaha, čovjek će misliti o sebi da je vjernik, a počet će ga slijediti zbog sumnji koje će mu ubaciti. Deđal će zavladati skoro cijelom zemljom, osim Mekke i Medine. Slijedit će ga većina ljudi i od njega se neće spasiti niko osim male skupine iskrenih vjernika. Tada će se pojaviti Isa, alaihisselam. Uzvišeni Allahu Isa, alaihisselam, kaže... وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما Nisu ga ubili, niti su ga razapeli na križ, nego im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razišli, oni su sami o tome u sumnji bili. O tome ništa nisu pouzdano znali, samo su nagađali, a sigurno ga nisu ubili. Njega je Allah uzdigao sebi, Allah je silan i mudar. Isa, alaihi selam, nisu ubili i na križ razapeli jevreji, kao što to oni tvrde. Njima se od jednog Isa ovog, alaihi selam, učenika, kojim je Allah Đelešanu u toj noći dao Isa ovo, alaihi selam, lik, učinilo da je to bio on. Isa, alaihi selam, su meleki iznijeli kroz prozor iz kuće i odnijeli ga na drugo nebo, gdje se i sada nalazi. Sići će pred sudnji dan kao njegov drugi veliki predznak. Razlog njegovog silaska između ostalog je i to da utjera u laž jevreje, koji tvrde da su ga ubili, i da utjera u laž neuke kršćane koji su to prihvatili od njih, a nakon toga izmislili novu vjeru o tome da je Isa, alaihi selam, Božiji sin, koji je došao na zemlju da bi bio razapet na križ. Muslim prenosi od neba sa radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao dok Deđal bude tako radio, Allah će spustiti Isa. Sići će na bijelu munaru u istočnom dijelu Damaska. Ruke će držati na krilima dva meleka. Kada pogne svoju glavu, kapi vode će mu z glave kapati, a kad je podigne, ona će teći kao zrna bisera, koji god nevjernik osjeti njegov dah, umrijet će, a njegov dah će dosezati dokle doseže njegov pogled. U Damasku nema munare, poznate kao bijela munara, osim one koja se nalazi u sklopu Emevijske džamije. Isa selam će od Allaha Đelešanuhu na nebesima biti poučen šerijatu, s kojim je došao poslanik Muhammed s.a.v. po čemu će se vladati i po čemu će suditi ljudima, on neće doći s novim šerijatom jer je šerijat koji je objavljen Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem trajan do sudnjeg dana. Isa alejhi selam će biti jedan od vladara u ovome ummetu i obnovitelja Islama, jer poslije Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem nema poslanika. Haris ibn Ebi Usama prenosi od Džabira radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, Isa, sin Merjemin, će biti spušten među skupinu iz mog ummeta, koji će se boriti za istinu, a njihov imam Mehdi će mu reći, klanjaj nam kao imam, a on će mu odgovoriti, ne, zaista ste vi vođe jedni drugima, to je Allahova počast prema ovome ummetu. Kada klanjaju sabah namaz, Isa alaihi selam će ih pozvati da krenu u džihad protiv Deđala i njegovih sljedbenika, jevreja. Buhari i Muslim prenose od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Neće nastupiti sudnji dan dok muslimani ne zarate s jevrejima i muslimani će ih poraziti. Ibn Huzeyme i Hakim prenose od Ebu Umame radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Nakon što klanja za imamom muslimana krenut će prema Jerusalemu. Kada ga ugleda Deđal, počet će se topiti od njegovog daha, kao što se so topi u vodi. Deđal će pokušati pobjeći, ali će ga Isa sustići kod ulaza u mjesto Lud, u blizini grada Remle u Palestini, pa će ga ubiti. Allah će učiniti jevreje poraženim. Svaki kamen, drvo, zid, životinja iza kojeg se jevrej sakrije progovorit će O muslimanu, Allahov robe, ovdje za mene je jevrej, dođi i ubij ga. Jedino drvo Garkad to neće govoriti jer je to drvo jevreja. Zbog ovih mnogobrojnih ratova pred sami smak svijeta doći će do smanjivanja broja muškaraca u odnosu na broj žena. Muslim prenosi od Enesa radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Nestat će ljudi, a ostat će žene, tako da će na jednog staratelja doći po 50 žena. Ja, opi, Nakon pobjede muslimana nad jevrejima, Allah Đelešanuhu će dozvoliti izlazak Jeđuđu i Međuđu. Jeđuđ i Međuđ su dva ogromna naroda. Nakon općeg potopa koji se desio u vremenu Nuha, alaihisselam, Allah Đelešanuhu je učinio bez potomaka sve ljude koji su sa Nuhom, alejselam, spašeni, osim trojice Nuhovih, alejselam, sinova. Zbog toga je Nuh, alejselam, drugi otac čovečanstva. Sejid ibn Musejib kaže, Nuh je ostavio tri sina, Sama, Hama i Jafeta, a svaki od njih je predak po tri grupe naroda. Tako je sam predak Arapa, Perzijanaca i Bizantijaca, Ham je predak kopta, crnaca i berbera, a Jafet je predak turaka, slavena i jeđuđa i međuđa.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 O Zulkarnejne, rekoše oni, jeđuđ i međuđ čine nered po zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi. Bolje je ono što mi je gospodar moj dao, reče on, nego samo vi pomozite meni što više možete i ja ću između vas i njih zid podići donesite mi velike komade gvožđa i kad on izravna dvije strane brda reče pušite, a kad ga usija reče donesite mi rastopljen mjed da ga zalijem. I tako oni nisu mogli taj zid ni da pređu, niti su mogli da ga prokopaju. Ovo je blagodat gospodara moga, reče on. A kada se prijetnje gospodara moga ispuni, on će zid sa zemljom sravniti, a prijetnja gospodara moga će se sigurno ispuniti. I mi ćemo tada učiniti da se jedni od njih kao talasi sudaraju s drugima. Što se tiče mjesta tog zida, pouzdano se zna da je na istoku. Neki vladari i historičari su pokušavali saznati gdje se on nalazi, ali bez uspjeha. Tirmizi prenosi od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu da je poslanik salallahu alaihi veselem rekao Jeđuđ i Međuđ kopaju zid svaki dan sve dok ga gotovo ne prokopaju. Tada njihov vođa kaže, vratite se, sutra ćete prokopati to što je ostalo, ali ga Allah u toku noći vrati u prvobitno stanje. Kada dođe vrijeme da izađu, Allah će učiniti da njihov vođa kaže, vratite se, sutra ćete prokopati to što je ostalo, ako Bog da, doći će sutradan i naći će ga onakvim kakvim su ga i ostavili, pa će ga prokopati i izaći će pred ljude. Činit će dotada zapamćen nered na prostoru cijele zemaljske kugle i niko im se neće moći suprotstaviti. Muslim prenosi od Nevasa radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Allah će objaviti Isau. Izveo sam narod protiv koji se niko neće moći boriti pa skloniti robove moje na planinu Tur. Allah će izvesti dva ogromna naroda, jeđuđ i međuđ, koji će navaliti sa svih strana. I za svake pješćane humke će se spuštati do jezera Taberija u Palestini. Toliko će i biti da će vodu tog jezera popiti, a kada oni na začelju dođu do mjesta jezera, reći će ovdje je nekad bila voda. Isa i vjernici će biti u veoma teškom stanju. Jedna volovska glava će biti vrijednija od stotinu zlatnika vama danas. Isa alaihi selam će učiniti dovu Allahu da uništi jeđuđ i međuđ i Allah će poslati na njih crve koji će ih do jutra usmrtiti. Zatim će Isa s vjernicima sići u podnožje, ali na zemlji neće naći ni jedan pedalj, a da neće biti prekriven njihovim leševima. Cijela zemlja će zaudarati njihovim smradom. Isa će zajedno s vjernicima učiniti dovu Allahu i Allah će poslati ptice dugih vratova, koji će njihove leševe odnijeti i baciti u more. Allah će dati kišu. Ta kiša će svu zemlju očistiti tako da će ostati kao ogledalo. Nakon ovih događanja, Isa alaih selam će uspostaviti islam i šerijat na cijeloj zemlji. Ebu Davud prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu anhu da je poslanik salallahu alaihi veselem rekao Isa će se boriti protiv nemusimana sve dok ne prime islam, Allah će u njegovom vremenu uništiti sve vjere osim Islama. U tom vremenu Allah Đelešanu će dati nezapamćen mir i blagostanje. Ahmed prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Zemljom će zavladati mir. Čak će lavovi biti sa devama, tigrovi sa kravama, vukovi sa ovcama, a djeca će se igrati sa zmijama koji im neće nauditi. Muslim prenosi od Nebasa, radi Allahu Anhu, da je poslanik, salallahu alaihi veselem, rekao Tada će se velika skupina ljudi najesti od jednog nara i moći će stati u hladovinu njegove kore. Jedna muža deve zadovoljit će mnogobrojne ljude i jedna muža krave čitavo pleme, a jedna muža ovce i jedan ogranak plemena. Isa alaihi selam će boraviti na zemlji nakon silaska sedam godina i nakon toga će umrijeti Umrijet će i biti ukopan u Medini. قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي Nakon smrti Isa alejselam uslijedit će izlazak sunca sa zapada.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 Onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu, ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao, ili ako nije kao vjernik kako dobro uradio, reci, samo vi čekajte i mi ćemo doista čekati. Buhari tumačeći ovaj ajet prenosi od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi sellem rekao, sudnji dan neće nastupiti dok sunce ne izađe sa zapada, pa kada to ljudi vide, svi će povjerovati, To će biti onda kada ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada povjerovati, ako prije nije vjerovao. Buhari i Muslim prenosio da je Buzerra radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Znaš li gdje sunce odlazi kada zađe? Ne znam, rekao sam. Ono se zaustavi pred aršom i padne na seđdu, a zatim ustane kad mu se kaže, vrati se. Uskoro će mu se, ovo je Buzerre, reći, vrati se odakle si došlo. A to će biti onda kada nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati ako prije nije vjerovao. Rekao je. Ibn Kathir prenosi od Huzeyfi radi Allahu anhu da je rekao Pitao sam poslanika sallallahu alaihi veselem Šta će biti znak izlaska sunca sa zapada? Poslanik odgovori Ta noć će se produžiti te će postati dužine dvije noći. To će primijetiti oni koji budu u njoj klanjali, pa će postupiti kao što su postupali prije nje. A zvijezde se neće vidjeti, otići će sa svojih mjesta. Zatim će leći spavati, a potom ustati i klanjati, a zatim ponovo leći, pa onda ponovo ustati, jer će i zaboljeti strane na kojima su ležali od dužine noći. Te će se prepasti da neće osvanuti, dok oni budu iščekivali izlazak sunca sa istoka, ono će izaći sa zapada. Kada to ljudi vide, svi će povjerovati, ali im vjerovanje neće koristiti ako prije nisu vjerovali. Izlaskom sunca sa zapada bit će najavljene promjene u okviru sedam nebesa. Vrata pokajanja će se zatvoriti. Nevjernicima neće koristiti to što će tada na islam preći, niti će muslimanima griješnicima koristiti to što će se tada za grijehe pokajati i početi dobra djela činiti. Razlog neprimanja islama i pokajanja nakon izlaska sunca sa zapada je to što će znanje o Allahu Đelešanuhu, njegovom poslaniku, njegovom obećanju i prijetnji postat će nužnost. Svi će, zbog jake svijesti o blizini sudnijeg dana, biti u stanju iščekivanja smrti i pri njima neće biti onoga što pospješuje nepokornost Allahu Đelešanuhu. Zidinu im min حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي Istog dana kada sunce izađe sa zapada, izaći će životinja iz zemlje. Ne zna se koji od ova dva predznaka će se prvi pojaviti. Učenjaci su se razišli u određivanju vrste te životinje. Uzvišeni Allah kaže وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ I kada dođe vrijeme da oni budu kažnjeni, mi ćemo učiniti da iz zemlje izađe jedna životinja koja će im reći da u dokaze naše nisu uvjereni. Ta životinja će razgovarati s ljudima. Njen govor bit će neobičan, ali jasan nadprirodan dokaz i opomena od Allaha Đelešanuhu o blizini sudnjeg dana. Izaći će iz Međidul Harama u Mekki. Taberani prenosi od Huzeife ibn Usejda radi Allahu Anhu, da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Izaći će životinja iz najvećeg mesđida, ljudi će biti pred mezđidom, zemlja će se zatresti i ona će se pred njima pojaviti. Ibn Ujejne kaže, izaći će kada imam krene da obavi namaz i da kaže ljudima da životinja još nije izašla. Tirmizi prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao, izaći će životinja iz zemlje, sa sobom će imati Musa u i Sulejmanov prsten parnut će lica vjernika štapom, od čega će postati svjetla, a to će biti znak njihovog vjerovanja, a nevjernicima će utisnuti pečat na nos i to će biti znak njihovog nevjerovanja. Ibn Zubeir kaže, životinja će im govoriti, o ti, taj i taj, budi radostan, ti si stanovnik dženneta, a ti, taj i taj, ti si stanovnik džehennema. Od velikih predznaka sudnjeg dana i pojava dima koji će obuhvatiti sve ljude. Uzvišeni Allah kaže فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم Zato sačekaj dan kada će im se činiti da prema nebu vide dim koji će ljude prekriti. Ovo je neizdržljiva patnja, reći će. Kurtobi navodi da je Ibn Mesud radi Allah vanhu rekao taj dim će ispuniti prostor između nebesa i zemlje. Vjernici će od njega osjetiti nešto poput prehlade, a nevjernike će napuhati tako da će im uši popucati. Nakon pobjede Islama u vremenu Isa a.s., izlaska sunca sa zapada, izlaska životinje iz zemlje i pojave dima, dobri vjernici će masovno umirati. Ahmed prenosi od Ibn Amra radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Neće nastupiti sudnji dan sve dok Allah ne uzme dobre vjernike, tako da ostanu samo oni u kojima nema nikakvog dobra koji neće naređivati dobro niti sprečavati zlo. Nakon smrti dobrih vjernika, ponovo će se raširiti nepokornost Allahu Đelešanu i pokvarenost među ljudima pred sudnji dan. Desit će se i tri prostorno velika propadanja zemlje, Muslim prenosi od Umu Seleme radi Allahu Anha da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Nakon mene bit će tri propadanja zemlje na istoku, na zapadu i na arapskom polotoku. Upitala sam Allahu poslaniće Zar će biti propadanja zemlje u vremenu kada će na njoj biti dobrih ljudi? Da, kada većina njenog stanovništva bude pokvarena, odgovorio je poslanik sallallahu alaihi veselem. selem. Propadanje zemlje i mali predznak sugnjeg dana, međutim ova tri propadanja zemlje vjerovatno će biti prostorno mnogo veća. Nakon tri prostorno velika propadanja zemlje, Allah Đelešanu će podići Kur'an i Islam će nestajati. Ibn Mađe prenosi od Huzeyfi radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Islam će se izlizati kao što se izliže šav na košulji neće se znati šta je post, niti šta je namaz, niti šta je hađ, niti šta je dobročinstvo. Allah će jedne noći podići Kur'an, te od njega na zemlji neće ostati niti jedan ajet. Ostat će samo stare, iznemogle osobe koje će govoriti. Zatekli smo očeve naše da izgovaraju la ilahe ilala, pa i mi to izgovaramo. Kur'an će biti podignut iz stranica na kojima je bio napisan i iz memorije ljudi, sve to će se odviti između jacije i sabaha. Allah Đilšanu će postati blagi vjetar koji će uzeti duše preostalih vjernika, ostat će samo nevjernici nad kojima će nastupiti smak svijeta. Muslim prenosi od nevasa radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Allah će postati blag vjetar, pa će prihvatiti svakog vjernika ispod pazuha i uzeti im duše ostat će samo najgori ljudi koji će otvoreno blud činiti kako to čine magarci. Na takvima će nastupiti smak svijeta. Muslim prenosi od Ibn Amra radi Allahu anhu da je poslanik salallahu alaihi veselem rekao Allah će iz pravca šama posati blag vjetar koji će svima na zemlji u čijem srcu bude trun imana uzeti dušu. Čak i kad bi se neko od vjernika sakrio u pećinu, vjetar bi u nju prodro i uzeo mu dušu. Na zemlji neće ostati niko ko će spominjati ime Allaha Đelešanuhu. Muslim prenosi od Denesa radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Neće nastupiti sudnji dan sve dok se na zemlji ne prestane izgovarati Allah, Allah. Blud će se raširiti u dotada nezapamćenoj mjeri. Ebu Jala, Prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu van da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Tako mi onoga u čioj ruci je moja duša, ovaj ummet neće nestati sve dok muškarci ne budu prilazili ženama i s njima spolno općili po putevima. Tada će među njima najbolji biti oni koji će im reći mogli ste to obaviti iza zida. Medina, grad Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselem, pred kraj svijeta bit će napuštena i u njoj će se nastaniti zvijeri. Buhari prenosi od Ebu Hureyre radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Sigurno ćete napustiti Medinu. U nju neće niko ulaziti osim zvijeri. Posljednji u njoj će biti dva pastira iz plemena Muzein. Ući će u Medinu s ovcama, a u Medini će naći samo divljinu. Ići će dok ne stignu do posljednje padine, tu će umrijeti i pasti na lica. Malik prenosi od Ebu Hureyri radi Allahu Anhu da je poslanik sallallahu alaihi sellem rekao Sigurno ćete napustiti Medinu, pa će doći zvijeri i mokriti na zid ili mimber moje džamije. Nevjernici koji ostanu srušit će kjabu, koja nikada više nakon toga neće biti sagrađena. Ahmed prenosi od Ibn Omera radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao Srušit će kjavu čovjek iz Abisinije koji će imati izrazito tanke potkoljenice. Opljačkat će njeno blago i strgnut njeno grtač. Kao da gledam u njega kako udara po kjavi svojim pojasom i krampom. Pojeva vatre će biti posljednji veliki predznak sudnjeg dana i nagovještaj početka smaka svijeta. Muslim prenosi od Huzeife ibn Usejda radi Allahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi veselem rekao U istinu neće nastupiti sudnji dan prije nego se pojavi deset velikih predznaka, a posljednji od njih je vatra iz Jemena koja će tjerati ljude na mjesto njihovog okupljanja ova vatra će zahvatiti čitavu zemlju. Najprije će se proširiti na istoku, a onda i na zapadu i sakupiti ljude u šam. Zanočivat će tamo gdje ljudi zanoće i stajati gdje budu odmarali. Tjerat će ljude kao što čoban tjera svoje stado. Svi koji zaostanu izgorjet će u njoj. Nakon ovog stjerivanja svih ljudi u šam, Allah Đelešanu će narediti Meleku i Srafilu da puhne u sur, što će oni uraditi, i nastupit će smag svijeta. A Allah Đelešanu najbolje zna. وأنا باق هنا لست أرضى عن بلادي